บุ๊กทูแปดสิบแปดอชตัวเนสเดชมต์อชตัวเนอดีตการของกิริยาช่วยสอง modaliniai veiksmažodžiai p r a ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตามาน o s ū นุส nenorėjau žaisti su lėle. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล Mano duktė nenorėjo žaisti futbolu. ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šachmatais. ลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่น Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščioti. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Jie nenorėjo tvarkyti kambarių. พวกเขาไม่อยากไปนอน Jie nenorėjo eiti į lovą miegoti. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Jam buvo negalima valgyti ledų. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตยมบุวนากาลมาวากิตช็อกโกลาดเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานยมบุวนากาลมาวากิตซลเดนูผมได้รับอนุญาตให้ขอพรอชเกเลียวมันบุวเลสต์คุนอร์สปเกดาวต์ ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตคุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือคุณสูบบุหรี่บเครื่องบินได้หรือ คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Ar tu galėjai, ar tau buvo leisti ligonėje gerti alų? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Ar tu galėjai, ar tau buvo leista pasiimti šunį į viešbutį? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Per atostogas vaikai galėjo, vaikams buvo leista ilgai būti lauke. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai žaisti kieme. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai neiti miegoti.